بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محترم مجاهد لار مهاجر لار لار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ أبو مصعب سوري حفظه الله من كتاب دعوة المقاومة الإسلامية العالمية درس مزدوامة يبتا الحمد لله تقديم يا تقديم يعني تمهيد عنوان بلن استاد ابو مصعب سوري حفظه الله شو كتاب نين يوزش مقصدگه اشاره قمقچه گن مرادرلر همه مزگه معلوم که اگر ما برنچه عصر نین باشلنش بلن بلکه اگر ما انچه عصر نین آخر لش بلن Amerika Sahiyoniy salibiy g'arblarning hujumi boshlangan va ular bilan birga o'zimizdan bo'lgan munofiq kuchlari olami arabdagi, olami islomdagi hokimlari birga bo'ldi bular bilan. Va shu holatda shu ummat yashayapti bugun. Shu birinchi nuqta bo'ldi. Ikkinchi nuqta shuki, aksar jihodiy kadrlari tugadilar va ularning qo'l ostida turgan odamlardan ham ko'pchilik tugab qoldilar, shahid bo'lib ketdilar, asir bo'lib ketdilar. Shu askari va istixborati ittifoqning natijasida oldin aytilganki, butun dunyo bir ittifoq tuzdi bizga qarshi. salibiylar, sahiyoniylar va bizdan bo'lgan munofiqlar va murtidlar hammalar birlashdi bizni yo'q qilish uchun. Endi shunday holatda jihodilar davom etish masalasida xatarlik holatda ekan va o'zlarining fiqhi, aqidaviy va asli manhaji merosini saqlash masalasida ham xatarlik holatda ekan. Bu ikkinchi nuqta. Xuddi shunday islomiy inqilobchilar ham shar'iy va fikriy jihatdan ko'p yomon holatga ketyaptilar. Halokat tarafga ketyaptilar. Zeraki islomiy inqilobchilarning rahbarlari aksari buzilganlar va podshaning munofiq mullalarining noto'g'ri fatvolar bularni buzishga yordam qildi. So'ngra bu inqilobchilarning nafarlari va oddiy xalqi ularga yordam qiladigan oddiy xalq. Bular hammalar fikri va shar'iy jihatdan pastga qarab ketyaptilar. Va tuhaddadul ummah fi aqidatiha va haviyatiha va wujudiha. va ummat o'zining aqidasi va o'zining xususiyati va o'zining vujudida xatarda turibdi. Ustoz aytadiki, shu 21-asrning u birinchi 10 yili tugamaydi, magar amriki fikriy jang boshlanib ketadi. Va ta'limiy manhajlarga, maktabdagi nisoblarga va asosiy aqidamizga hujum bo'ladi. va uning samaralari hozir ko'rinib turibdi. Shunday bo'lsa, ummatning aqidasini, ummatning hazorasini, ummatning fikrini saqlashning hojati bor ekan. Va islomiy inqilob va ularning sarlashkari bo'lmoq Va ummatning islom inqilobchilarining va xosatan ularning boshida turgan mujohidlarning fikr va manhajni saqlashning zarurati bor ekan. Ustoz aytadiki, bugungi kunda shu vaziyatlar va bu holatlar buning natijasida men o'ylaymanki, ummatda ba'zi odamlar turadilar. Kurashishga ba'zi odamlar turadilar. Lekin betartib kurash bo'ladi u. Zeraki ularni jamlaydigan bironta fikr, bironta manhaj, tarbiya yo'q. Bas faqat ularning maqsadi tajovuzni yo'q qilish bo'ladi. Undan keyin nima bo'ladi, undan oldin nima bo'ladi, u muhim emas. Paraganda bo'ladi ularning holati. Va shoyatki jaholat bo'lganligi uchun va musulmonlarning holati paraganda bo'lganligi uchun ba'zi noto'g'ri ishlar ham bulardan sodir bo'lib ketadi. Va dushman shundan foydalanadi. o'zining manfaati uchun dushman bularning xatolaridan foydalanadi. So'ngra shu mujohidlar dushman va xalqning orasida izilib ketadi. Va mujohidlar xalqdan, ummatdan ayrilib ketadilar. Yakka yakka bo'lib ketadilar mujohidlar. Vazaraki shahidlar ko'payib ketganlar va oldin tarbiya topgan kadrlar maydonda yo'q ekanlar. Ko'p uzun vaqt tarbiya topgan edi ular. Ammo hozir unday tartib yo'q. Balki aksar jihodiy majmualar kurash qilayotgan jamoatlar fikriy, siyosiy, shar'iy va tarbaviy manhajga muhtoj ekanlar. Va ularga yangi kelyotgan qadar tayyorlash uchun shu safarda bir yo'l kerak. bir dustur kerak, ixtilof bo'lgan vaqtida bir dustur kerak. Va dushman va do'st uchun bir imtiyoziy xususiyatlar kerak. Ajratib turadigan ba'zi xususiyatlar kerak. Shuning uchun ustoz aytadiki, men shu kitobni yozganman. Toki Allohning izni bilan ularga yordam bo'lsin va ularga dustur bo'lsin shu kitob. Mana holat shunday. Xulosasini yana bir aytamiz. Ya'ni ummatning holati shuki, hokimlarimiz kofirlarning hokimlari bilan ittifoq tuzgan. Islom va musulmonlarni yo'q qilish uchun. Va mujohidlarning holati shuki, ularda shahidlar va qadar tugab ketish ko'payib qoldi. Va islom inqilobchilari esa ularning rahbarlari buzildilar va sulton podsha mullalari ularni va ularning nafarlarini adashtirib tashadilar. Endi shu holatda hujum bo'lyapti dushman tarafdan. Albatta shu tirik ummat ekan. Bundan ba'zi odamlar chiqadi kurash qilishga. Lekin paraganda bo'ladi ular. Bironta manhaj, siyosiy, fikri, shar'iy bironta nuqta ularni yig'maydi. Natijasida xato kamchiliklar sodir bo'lib turadilar. va dushman shu xato kamchiliklardan foydalanadi. shuning uchun men shu kitobni yozdimki bir manhaj bo'lsin tarbiya bo'lsin siyosat shariat fikr shuni bilsin mujohidlar va bir hammalarni yig'ib turadigan hammalarni birlashib turadigan bir dastur bo'lsin shuni niyat qilib shu kitobni beznillah yozganman va bu bu shunday kitobki bunda siyosat shariyaning asoslarining xulosasi bor va jihodiylar vujudga kelgandan beri tarbiya va manhaj shaklida ishlatayotgan narsalar ham shunda bor. Fikriy manhaji narsalar ham shunda bor. Va shu kitobda jihodi tajribalar va shundan olingan ibratlarning xulosasi ham bor. Toki yangi kelyotgan jihodi avlodlar bundan foydalansinlar. Zaraki biz shu tajribalar va shu darslar va ibratlar uchun qimmatda nimani to'laganmiz? Pokiza qon va yo'lning mashaqqati. Go'yoki ular mashaqqat bilan va qon berib topgan tajribasini bizga bemashaqqat va qurbonliksiz topiladi. Ular qurbonlik qildilar, ular qonni berdilar. Alhamdulillah bizga shu tajribalar, ibratlar keldi. Oldimizda turibdi. Va shu kitob musulmonlar va rumliklarning orasida oldindan beri kelayotgan janglarning tafsillarini ham aytadi. Va bugungi kundagi rumliklar, amerikalar va avropalar bularning 2 asrdan beri bo'layotgan makro hilalar bu faribkorlikni ham bizga tushuntiradi. Bular musulmonlarni dindan uzoqlashtirish uchun izzat va shon shavkatdan uzoqlashtirish uchun qancha ishlarni yo'shtirib qo'ygan va makro ishlatgan, shuni ham shu kitob aytib beradi. Shu ma'lumotlar nima uchun kerak ekan? Toki bugungi kunda bo'layotgan kurash, shuning yurish turishi to'g'rilansin va bu kurashning asl haqiqatini bu mujohidlar bilsinlar. Shuning uchun shu ma'lumotlarni bermoqchiman. Ki bu ma'lumotlar shu to'g'ri jihad uchun, to'g'ri kurash uchun bir zamina bo'ladi. Tayyor zamina bo'ladi. Endi urug'larni qo'yish kerak faqat. Va dushman bilan qanday kurash qilish kerak va qanday olishish kerak? Shu tariqasini ham bu kitobdan mujohidlar o'rganadilar. ustoz aytadiki, ko'p shu maydonda yurgandan keyin va tajribalar ko'paygandan keyin va Alloh taolo tarafdan ko'p fikr va tahqiq qilgandan keyin topilgan fikrni men shu kitobda qo'yganman. Va shu kurash uchun shu olami jihad uchun men shu fikrni eng yaxshi va afzal fikr deb bilaman. Ya'ni yahudiylar va nasroniylar asl kofirlarni urish va hokazo. Olamiy jihad boshlash fikrini men bu yerda qo'yganman, yozganman. U Alloh taolo menga shuni ochib berdi. Men shuni eng yaxshi yo'l deb o'ylayman. Allohu alam. Shu kitob shu nurlik yo'lda yuradigan odamlarga bir takomillashtirilgan manhajni taqdim qiladi. va shu manhaj mujohidni azimatga ahl qiladi. Azimatga loyiq qiladi. So'ngra yurishga loyiq qiladi. So'ngra sabit qadam turishga ham buni tayyorlab qo'yadi. Va inshaalloh men Alloh taoladan shuni orzu qilamanki, oxiratda Alloh taolaning nazdida maqbul bo'ladigan amal va dunyoda g'alaba va muvaffaqiyatlik bilan tamom bo'ladigan amal inshaalloh shu mujohidlardan sodir bo'ladi. وبهذا أرجو أن يكون هذا الكتاب قد ضم بين دفتيه بمجموع فصائل بمجموع فصوله ورسائله وشunday bo'lib men shuni orzu qilamanki ki shu kitob o'zining ichida shunday fasallarni, risolalarni olib turibdiki, shuning ichida takomullashtirilgan manhaj ham bor. Musulmon ummatni ajratib turadigan fikrlari ham bor. Shar'iy siyosat ham bor. Ki shu mujohidlarning rahbarlariga va mujohidlarning nafarlariga bir dustur bo'ladi. Va ularning yurish turishini to'g'rilab turadi. Yo'l ko'rsatib turadi ularga. Va shu ummatdan chiqayotgan ko'p-ko'p mujohidlar bilan qanday aloqamiz bo'lish kerak shuni ham tushuntirib beradi zeraki bu ummat mujohid ummat ekan xayri ummat ekan uxrijat linnas butun insoniyat uchun dunyoga jo'natilgan ekan va oxirida ustoz duo qilyaptiki alloh taoladan so'rab qolamizki alloh taolo bizga ixlos bersin qabuliyat bersin va alloh taolo bizni shunday joyga qo'ysinki dushmanning achchig'i chiqsin va musulmonlarga foyda bo'lsin va shuning natijasida va shuning tufayli alloh taolo bizga solih amallarni yozib qo'ysin va shunday foydali ilmni alloh taolo bizga bersinki uning ajri uzilmasin uzilmas foydali ilmni alloh taolo bizga berib qo'ysin va as'aluhu ajra ad-dalli 'ala al-khayr va xayrlikka, yaxshilikka dalolat qiladiganning yo'l ko'rsatib qo'yadigan odamning ajrini Alloh taoladan so'rayman. Va Alloh taoladan sadoqatni, sobit qadamlikni va menga qilich bilan va qalam bilan qilingan jihod ajrini jam qilib berishni so'rayman. Va oxirda Allohning yo'lida shahodat bilan tamg'a urilgan holatda meni ko'tarsin deb Alloh taoladan so'rayman. Innahu halimun karim. Va birodarlar, biz ham hammamiz o'zimizga shu duolarni qilamiz. Amin ya robbil alamin. Va astagfirullohal azim va atubu ilayh. Va sallallohu ala rasulihil amin. وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين Mana shu birodarlar, shu kitob nima uchun yozilgan? Shu tarafga yana bir bor ishora bo'ldi. Agarcha bir necha marta ustoz shuni aytdi, ki shu kitob kimlarga yozilgan? Yana yoritib, yoritib, yoritib beryapti ustoz, ki shu kitobning maqsadi nima? Mana shu yerga kelib taqdim, ya'ni tamhid tugadi. Bundan keyin inshaalloh biz muqaddimadan darsimizni boshlaymiz. Alloh taolo o'zi muvaffaq qilsin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته